your house. I rent a room in the house. Listen, baby girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl. Once you get a dose of dough, you go want some more. So listen, baby girl. When I make it, I want you there. I want you there, yeah. Skyrock avec euh, avec Kerry Hilson, c'était euh, The Way I sur Skyrock 5h59. Tiens pour la petite histoire, c'est encore le tête le titre qui est euh, recordman du IQS le dimanche soir 20h 21h. C'est euh, Timbaland était avait passé 17 semaines en tête des ventes de sons aux États-Unis. Il y a une lumière bizarre dans le studio. Voilà, bon vous en avez rien à foutre mais on vous explique ça quand même. donc il est 5h59, on est le 20 juillet, on est mercredi. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. On va y aller pour le morning rap R&B comme tous les matins entre 6h et 9h. 3 heures de son sur Skyrock. Il y a Designer, la chanson du panda dans quelques secondes. Du son et des cadeaux tous les matins dans le Morning Rap R&B, plein plein de cadeaux encore. On va reparler de Rihanna notamment qui a fait sa première date hier soir. Du côté de, Lyon, il y aura des places pour Lille à gagner dans la matinée. Ça va même tomber dans pas très longtemps. Donc voilà, on parle de tout ça juste après un premier point sur l'actu et le sport. Rémi, ouais. La France t'écoute. Quel est le temps pour aujourd'hui Eh ben ça se gâte un petit peu côté ciel aujourd'hui. Le soleil reste bien visible sur une large façade est du pays. C'est plus couvert euh, ailleurs, notamment du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine avec de la grêle prévue en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. 12 départements du centre-ouest, là toujours en vigilance orange canicule. Aujourd'hui, la région Poitou-Charentes est concernée, tout comme les départements de l'Allier, de l'Indre-et-Loire, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Vendée et de la Haute-Vienne. Les températures ce matin, 15 degrés à Cherbourg, 17 à Nîmes, 18 à Rennes et à Nantes, 19 à Lyon, 20 à Marseille, 20 également au Mans, 21 à Lille, 22 à Nice et 24 à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 23 à La Rochelle, 25 à Bordeaux, 27 à Caen, 28 à Marseille, 29 à Tours, Toulouse, 30 à Paris, 31 à Lille, 34 à Troyes, 36 à Besançon et à Lyon et 37 à Saint-Etienne. La pollution, bah là aussi on en alerte par endroit, hein. la, qualité de l'air est très mauvaise, les indices sont compris partout. Entre 6 et 7, ça monte à 8 même sur Orléans. Maître Gims, Drake, Rihanna ou encore SCH qui se prépare pour le son et là c'est parti pour l'actu. Scène de chaos durant plusieurs heures hier soir à la gare du Nord à Paris en pleine canicule. Le trafic a été totalement interrompu pendant 4 heures en raison d'un incendie. La reprise a été progressive dans la nuit, des milliers de passagers passagers sont restés sur le carreau. L'incident s'est produit à Saint-Denis en région parisienne et 15 000 personnes ont dû être évacuées des trains. La SNCF dénonce un acte de malveillance. Une plainte va être déposée. L'hypothèse du coup de sang privilégiée dans l'agression qui s'est produite hier dans un village vacances des Hautes-Alpes. Une mère et ses trois filles de 8, 10 et 13 ans ont été poignardées par un autre vacancier. Les quatre victimes sont désormais hors de danger. L'agresseur originaire des Yvelines est en garde à vue. Ses motivations sont très floues. Le parquet de Gap a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. Grosse tension cette nuit dans un quartier de Beaumont-sur-Oise en région parisienne. Des incidents ont éclaté après la mort d'un jeune homme de 24 ans. Adama, c'était son prénom, a fait un malaise cardiaque alors que les autorités étaient en train de l'interpeller. Un important dispositif de sécurité a été déployé sur place et un hélicoptère a survolé la ville pendant plusieurs heures. Cinq personnes toujours en garde à vue après l'attentat de Nice qui a coûté la vie, vous le savez, à 84 personnes jeudi soir. L'un des individus entendus euh, a sa vue sa garde à vue prolongée au-delà euh, de 4 jours. Une décision décision qui ne peut être prise qu'en matière d'antiterrorisme. Rihanna a eu une pensée hier lors de son concert à Lyon. Elle a invité le public de Skyrock à sortir les téléphones et les drapeaux avant de dédier aux victimes son tube Diamonds. Nuit blanche pour les députés. L'état d'urgence a finalement été prolongé pour six mois jusqu'au début de l'année prochaine. Les perquisitions administratives sont bel et bien de retour. La collecte des données informatiques est désormais autorisée. Cela concerne aussi bien les ordinateurs que les téléphones. Le texte va être soumis dans la journée au Sénat. Et puis la suite de la grande boucle avec la 17e étape aujourd'hui, un départ qui sera donné à sans Marc Cavendish. Le vainqueur britannique de quatre étapes sur le tour préfère s'économiser pour les JO de Rio. Les coureurs s'élanceront de Berne en Suisse pour arriver à Fino et Mosson, sur un parcours de 184 km. C'est bien parce qu'il avait dit exactement l'inverse Cavendish il y a deux semaines. Il a dit non, non, je respecte le tour, je vais aller jusqu'au bout. Hein. <laughs> C'est bien Marc, dédicace à toi. Rémi, dédicace également, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actu pour le sport. il est 6h03, c'est parti pour le Morning Rapper NB mercredi milieu de semaine. Ça y est, le week-end qui commence à approcher. C'est parti pour 3 heures de son. Nous vous tous les matins sur Skyrock, le morning rapper R&B du son et des cadeaux. Alors pour les cadeaux, on va avoir des invites à vous offrir pour le concert Skyrock de Rihanna samedi soir du côté du stade Pierre Morroy à Villeneuve d'Ascq. Rihanna, elle a tout défoncé hier soir au Parc OL euh, à, Lyon. Euh, Rémi en parlait il y a quelques secondes dans les infos pour dire même Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a trouvé ça super. Donc euh, c'est que c'était vraiment bien. Alors principe du jeu, on va vous passer deux titres à la suite de Rihanna. Dès que vous les entendez, vous envoyez Rihanna Rihanna au 7 à 20 20 et vous repartez avec vos places par 5. Je peux vous dire que ça va tomber dans pas très longtemps. Voilà, je, spoil un peu l'histoire. Ça va tomber avant 7h. Vous restez avec nous. Il y aura aussi l'enceinte La Monster Backfloat à gagner dans la matinée du son. On y va tout de suite avec Designer, Maître Gims et, Rihanna aussi avec Drake pour Work. Skyrock. Skyrock. R&B non-stop. I got broads in Atlanta. She's the lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you bandit. Hope killers understand I got broads in Atlanta. Twisted, the not lean the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, ways it look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacy, family, ways it family. Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your banner, hope the killers understand me. Hey! <laughs> Panda panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning sipping flounder. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer. Over Lady shoot, they be acting rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, Why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas, that's for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull off in the end of baby. CTD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the doing the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas you Panda. Panda. ¡Carlos! panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit, hope we killers understand me. I got broads in Atlanta busy the D in the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. <laughs> Why is he panda? Pegasus, Danny. Selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. La première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Yeah. Skyrock. Rap et R&B. Rap. 6h, 9h sur Skyrock. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours.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 Rihanna, on l'écoute tout de suite en duo avec Drake, c'est Work. Alors attention, si on vous passe un deuxième titre de Rihanna, juste derrière, vous envoyez Rihanna au 7 20 20 et vous repartez avec vos places par 5 pour voir Rihanna en concert Skyrock samedi soir du côté de Lille. Bésame para work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. in the cafe matter, that, that, that. Drive me a desert. No time to have you lurking. If I go back, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me off. Oh. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. you spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up there, work, work, work, work, work, work. It's me care for my dirt, dirt, dirt, dirt. Rap, and R&B non-stop. Non-stop. Non-stop. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Oh, no. Oh, hey. No, no. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Marcherai partout, tant tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en trop ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge, Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, allô maman, je crois que t'as besoin, je crois allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour Ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin. allons-nous-en. Ouais, man, ça va? Euh, mercredi matin, chaleur et canicule dans toute la France. Compliqué de dormir d'ailleurs quand il fait chaud comme ça. Et le son d'SCH, le Marseillais dans le Morning Rap R&B. On vient d'écouter Allo Moment sur Skyrock. Quelques messages, un tweet envoyé par euh, Capucine Perrault. Skyrock, ah dès le matin, je vous aime. Mort de rire, big up à toi Capucine. Mehdi, appelez-moi pour les jeux, n'hésitez pas. Mehdi, ça sera à toi de nous contacter au moment des jeux. Hein. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Ce matin dans la roulette, on vous offre la triple compile Planète Rap 2016. Allez dans les bacs, vous la retrouvez un petit peu partout dans euh, euh, toutes les grandes surfaces partout en France. Et en bonus, on vous offre également euh, l'enceinte. La, est Allez là, l'enceinte, voilà entre mes mains. La Monster Backflow, tout ça c'est cadeau, c'est dans la roulette. Il y a moyen de vous inscrire dès maintenant. Vous envoyez roulette au 7 20 20. Il y aura un premier tirage au sort en direct d'ici à 9h du mat. Un autre extrait de la triple compile Planète Rap 2016 en prépa. Mike Posner. Avec Tokyo Pelini Biza et Binta aussi, le nouveau son d'Alonso des psychiatres de la rime. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Planet, Rap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé avec le nouveau Joule, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fips Harmony Harmonie. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planet Rap. Planète Rap. Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promet sur le rap. Roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Mesdames et messieurs, le moment est venu de participer activement à la purge annuelle. Pendant cette nuit, tout crime sera légal. American Nightmare 3, élection. Certains Voudrait mettre fin à cette tradition. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. American Nightmare 3, élection. Choisissez votre cible, actuellement au cinéma, avec Skyrock.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 Elle a pris du galant, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout, on a la nuit. tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. nous. C'était la nouvelle d'Alonso des psychiatres de la rime sur Skyrock. Binta, il est pratiquement 6h30 mercredi matin. Bon réveil, bon début de matinée. À vous tous, le morning rapper R&B sur Skyrock, du son et des cadeaux. Alors attention, on va faire un truc un petit peu particulier. En ce mercredi matin, vous êtes les premiers réveillés à l'écoute du son de Skyrock. Vous allez être les premiers à repartir avec vos places par 5 pour voir Rihanna en concert Skyrock samedi soir au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq, juste à côté de Lille hier soir à Lyon. C'était un truc de dingue avec euh, notamment son hommage rendu euh, euh, aux victimes des attentats de euh, de, Nice sur euh, le son de, Diamonds. Donc Rihanna qui remet ça samedi soir. Je vous spoil le jeu. Je vous annonce qu'il va y avoir une double à Rihanna. Ça va tomber avant 7 h Faudra envoyer Rihanna au 7 20 20. Vous repartirez avec vos places à part 5 pour le concert de Rihanna à Lille. Donc voilà. Donc il y en a plein qui dorment. Hein. Ça, vaudra, vraiment le, coup de, tenter le coup. Hein. Euh, donc voilà, on se met ça dans quelques minutes. can't stop the feeling aussi. Justin Timberlake. Écoutez, dans quelques secondes avec euh, le Screw, le Screw, l'un des groupes de Necfeu pour J'aurais pas dû. Là, c'est parti, l'actu, le sport. Ouais. Rémi, on y va direct. Le temps pour aujourd'hui. Bah, ça se gâte un petit peu, hein, côté ciel aujourd'hui. Le soleil reste bien visible sur une large façade est du pays. C'est plus couvert ailleurs, notamment du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine, avec de la grêle prévue en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. Deux départements toujours en alerte canicule. Cela concerne l'Allier et le Puy-de-Dôme. Les températures ce matin 15 degrés à Avignon, 17 à Brest, 18 à Montpellier, 19 à Lyon et à Strasbourg, 20 à Marseille et à Alençon, 21 à Lille et à Rouen et 24 à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 24 à Cherbourg, 26 à Périgueux, 28 à Marseille et à Orléans, 29 à Beauvais, 30 à Paris, 31 à Lille, 34 à Reims, 36 à Lyon et 37 du côté de Metz. La pollution est là aussi, on est en alerte par endroits, la qualité de l'air est très mauvaise, les indices sont compris euh, entre 6 et 7 partout, ça monte à 8 sur Orléans. L'horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes et là c'est parti pour l'actu. Grosse tension cette nuit dans un quartier de Beaumont-sur-Oise en région parisienne. Des incidents ont éclaté après la mort d'un jeune homme de 24 ans. Adama, c'était son prénom, a fait un malaise cardiaque alors que les autorités étaient en train de l'interpeller. Un important euh, dispositif de sécurité a été déployé sur place et un hélicoptère a survolé la ville pendant plusieurs heures. Scène de chaos hier soir à la gare du Nord à Paris en pleine canicule. Le trafic a été totalement interrompu pendant 4 heures en raison d'un incendie. La reprise a été progressive dans la nuit. Des milliers de passagers sont restés sur le carreau. L'incident s'est produit à Saint-Denis en région parisienne. 15 000 personnes ont dû être évacuées des trains. La SNCF dénonce un acte de malveillance. Une plainte va être déposée un forcené maîtrisé hier soir par le GIGN dans un hôtel de Bolène dans le Vaucluse, l'individu s'est retranché dans l'établissement en début d'après-midi. Il était armé d'un couteau et ses motivations ne semblaient pas très claires. La gendarmerie serait d'abord allée sur place car l'homme refusait de payer sa chambre. Les forces de l'ordre l'ont finalement interpellé avant de le placer en garde à vue. Cinq personnes toujours en garde à vue après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes jeudi soir. L'un des individus entendus a vu sa garde à vue prolongée au-delà de quatre jours, une décision qui ne peut être prise en matière d'antiterrorisme. Rihanna a eu une pensée hier lors de son concert à Lyon. Elle a invité le public de Skyrock à sortir les téléphones, les drapeaux aussi, avant de dédier euh, aux victimes son tube Diamonds. Du sport et du foot avec un dernier match de préparation décevant pour l'AS Monaco. Les hommes du Rocher ont chuté contre le Zénith Saint-Pétersbourg. 3 buts à 1. La prochaine rencontre est prévue mercredi prochain. Monaco jouera dans le cadre du troisième tour de qualification de la Champions League à Fenerbahce. Puis l'actualité des transferts qui s'accélère. Les discussions ont enfin commencer entre Manchester United et la Juve au sujet du cas Pogba. C'est à coup sûr le gros gros dossier du moment. Les Mancuniens, attention, préparez-vous bien, ouvrez vos oreilles. On fait une offre à 101 millions d'euros, un montant qui ferait déjà de Pogboom. Eh bien le transfert tout simplement le plus cher de l'histoire du foot. La Juve pourrait faire une contre-proposition à 120 millions là dans euh, les prochains jours. Ce qui est certain pour l'instant, et eh ben c'est que le milieu de terrain a clairement annoncé à ses dirigeants qu'il qu'il souhaitait quitter la vieille dame. Et puis fin de non recevoir de Naples pour Higuain, le Napoli et la Juve n'ont pas réussi à se mettre d'accord. La direction annonce qu'aucun club n'a souhaité payer la clause libératoire de l'attaquant argentin estimée à 94 millions d'euros. Et toi Rémi, on rappelle que ta clause libératoire est à 1,70€. Aucune radio n'a souhaité euh, mettre des sous <laughs> pour l'instant, mais bon. T'as dit 2,20€ la semaine dernière. 2,20€. Peut-être une offre dans le cours de la matinée. on va faire baisser les prix, on va voir ce qu'on peut faire. Merci pour tout Rémi. <laughs> À tout à l'heure. Le morning rap R&B qui continue 6h34.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 6h, 9h sur Skyrock. Le morning rap et RB. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la White Widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la White Widow j'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme même. Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancune. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en pierre Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment le diable me remet dans le mal fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la white weed du mal à ma petite. J'aurais pas dû le s sur Skyrock, le S-Crew l'un des groupes de Necfeu à 6h41, le morning rap RB tous les matins sur Skyrock entre, entre 6h et 9h, le son de l'été, le son des vacances avec Boom des Major Lazer qu'on écoute euh, maintenant et Drake aussi avec One Dance sur Skyrock. Baby got ass like a trunk. trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Bought ten bottles, bought ten more. ten more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? shit Really, is you really with the shit though? Shit We got champagne and vodka. Goons with me if they need a problem. Fuck niggas hate real niggas money. Get money all motherfucking day.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 20 20, il y a 5 places à gagner pour le concert Skyrock de Rihanna samedi soir du côté de Lille. Profitez, là il y en a plein qui dorment, ils vont apprendre en se réveillant tout à l'heure qu'il y avait déjà des places à gagner pour euh, pour Rihanna euh, juste avant 7h. Ils auront un petit peu les boules, vous, vous allez tenter votre chance et vous allez pouvoir repartir avec vos places par 5. Donc voilà, Rihanna au, euh, au 7 20 deux titres à la suite de Rihanna en prépa et votre horoscope de l'amour aussi dans 31 secondes. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. On y va, l'horoscope de l'amour juste avant les deux titres de Rihanna, mercredi 20 juillet 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les Sagittaires et pour les Verseaux qui devront faire face à une vilaine manipulatrice. 1 sur 5 Bélier et Capricorne avec peut-être un petit décalage entre vos paroles et vos actes. À vous de travailler là-dessus. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les Taureaux et pour les Gémeaux. Pas le moment d'aller tenter des, des choses hors du commun. Gardez votre calme. 3 sur 5 les Balances et les Poissons avec le Summer Game qui pourrait tourner à votre avantage. 4 sur 5 de puissance amoureuse, les cancers et les vierges, avec des préliminaires torrides qui vont booster vos sens. Et enfin, lions et scorpions qui auront tout ce qu'il faut pour être sexy et attirant aux yeux des autres, les lions et les scorpions. C'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le morning rapper NB qui se poursuit sur Skyrock, deux titres à la suite de Rihanna, faites péter un Rihanna 7-20-22, euh, c'est 5 euh, places pour voir Rihanna à Lille, on l'écoute tout de suite avec This is what you came for et Don't Stop the Music, Riri sur Skyrock.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 Rihanna et en direct à l'antenne Kelly, 28 ans, Tourcoing. Oui, c'est ça. Salut Bonjour Kelly, la forme Salut Ouais, super, je suis trop contente. Oui, tu as entendu la double à Rihanna, Kelly C'est ça. T'as retenu les sons non, en fait, je me suis dépêchée de prendre mon mmh. téléphone, j'ai entendu Riri deux fois mais tu as bien fait, pas de soucis. Don't Stop the Music et euh, This is What You Came For. Bah, c'est gagné 5 places. 5 places. Ah, bah, je suis trop contente. Tu l'avais vu il y a 3 ans Non, non, non, j'ai pas pu aller, non, non. Là, tu vas y aller. Tu vas voir, c'est un ah, truc de dingue. Rihanna. Je suis contente. Ce sera mon premier concert. Je suis super contente. Au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq, voilà, le plus grand stade euh, au nord de Paris. Et 5 euh, bah, personnes en plus. Hein. donc voilà, tu vas ramener du monde avec toi. Voilà, Kelly. Ah ouais, je vais ramener les sœurs. Elles vont être contentes aussi. <laughs> en famille alors, voilà pour voir Rihanna samedi soir à Lille. Des bisous Kelly Merci beaucoup, merci, merci à vous. À bientôt. Ciao Kelly. Et puis à samedi soir. Ciao. Oui, salut. <laughs> bisous Kelly. Bisous, bisous. Et puis il y aura d'autres places à gagner hein, pour Rihanna, bien évidemment, dans la matinée. Vous avez compris euh, le principe du jeu de traiter à la suite de Rihanna. Vous laissez Rihanna au 7-20-20 et ses 5 places pour voir Rihanna samedi soir à Lille. Le morning rap RB qui revient dans 19 secondes. On se met les 21 Pilots avec Right Skyrock. place de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. This Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna.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 All these questions they're me: like who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my One Pilote sur Skyrock. Il est 7 h 2 on est mercredi matin. Déjà, le milieu de la semaine, votre nouveau rencard à pas louper tous les matins sur Skyrock. 6h, 9h, le morning rapper NB, Jamais Skyrock ne vous a passé autant de sons dès le matin. On a la nouvelle de Zao en prépa Zao avec MHD. C'est laisser les Kuma. Le mort aussi avec Kentel 2, et le son à Garden Sol de l'été. Ken Jones avec Don't tout ça juste après l'actuel sport. Rémi Bah ouais. On y va pour la météo Bah ça se gâte un petit peu côté ciel aujourd'hui. Le soleil reste bien visible sur une large façade est du pays. Eh, c'est plus couvert ailleurs, notamment du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine avec de la grêle même prévue cet après-midi en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. Eh, deux départements sont toujours en alerte canicule. Cela concerne l'Allier et le Puy-de-Dôme. Les températures ce matin 15 degrés à Cherbourg, 17 à Nîmes, 18 à Rennes et à Nantes, 19 à Lyon, 20 à Marseille au Mans, 21 à Lille, 22 à Nice et 24 à Paris. Dans l'après-midi, il fera 23 à La Rochelle, 25 à Bordeaux, 27 à Caen, 28 à Marseille, 29 à Toulouse, 30 à Paris, 31 à Lille, 34 à Troyes, 36 à Lyon et 37 à Saint-Etienne. La pollution, et là aussi on est en alerte pour euh, par endroit, la qualité de l'air est, très mauvaise. Hein. Les indices sont compris partout entre 6 et 7. Euh, ça monte à 8 sur Orléans. L'enceinte, la Monster Backfloat et la triple compile Planet 2016 a chopé dans la matinée. Là c'est parti pour l'actu. La nuit blanche pour les députés, l'état d'urgence a été prolongé pour 6 mois. Jusqu'au début de l'année prochaine, la loi a été largement adoptée. Les perquisitions dispositions administratives sont bel et bien de retour. La collecte des données informatiques est désormais autorisée. Cela concerne aussi bien les ordinateurs que les téléphones. Le texte va désormais être soumis dans la journée aux sénateurs. Les députés qui auront eu du pain sur la planche cette semaine, après quelques heures de repos, ils seront de retour dans l'hémicycle cet après-midi pour adopter la loi travail. Le gouvernement pourrait avoir recours au 49-3 pour passer en force. Ce serait la troisième fois en quelques mois. La mort de deux soldats français en Libye. Ils ont été tués dimanche. L'hélicoptère qui les transportait a été abattu par une milice de Benghazi. Le ministère de la Défense a refusé de commenter cette information classée en théorie secret défense. Les forces spéciales françaises ont été déployées sur place au printemps dernier dans la plus grande discrétion. Il faut faire en sorte que Donald Trump ne mette jamais les pieds dans le bureau ovale. C'est ce qu'a déclaré cette nuit Hillary Clinton. La démocrate a réagi à l'investiture officielle du milliardaire pour le camp des républicains. Il a sans surprise été désigné candidat par son parti cette nuit à Cleveland. La suite de la grande boucle aujourd'hui avec la 17e étape. Un départ qui sera donné sans marque. Cavendish, le vainqueur britannique de quatre étapes sur le tour, préfère euh, s'économiser pour les JO de Rio. Les coureurs s'élanceront de Berne en Suisse pour arriver à Fino et Mosson, soit un parcours de 184 km. Et puis une petite info à prendre avec prudence, mais qui va donner le sourire aux fans de basket. Ce week-end est prévu le fameux Quai hein, 54, qui est le rendez-vous urbain euh, du basket annuel à Paris. Euh, ce n'est pas encore certain, mais la star Kobe Bryant pourrait être sur place. L'ex-basketteur a pris sa retraite il y a quelques semaines après une très longue carrière, notamment aux Lakers de Los Angeles. Merci pour toi, Amy Et toi, on va te retrouver tout à l'heure. Ta carrière continue. Tu seras là pour l'actu et pour le sport. <laughs> au moins jusqu'à 8h30. Au moins. À tout à l'heure. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes.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 Laisse-les croire, laisse-les acter. Tout dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en Non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Le terrain is what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Pursuit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four track busting. Halfway across that city with the back, back, back, back, back crush shit. Labels out here, now they can't we give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can. so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like. Raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. and we go back? This is the moment. sur Skyrock 7h12 après une nuit bien bien chaude le morning rapper R&B avec le son raga dancehall de l'été c'est Ken Jones qu'on écoute maintenant Ken Jones avec Don't Mind c'est une découverte Skyrock et Soprano derrière avec le diable ne s'habille plus en Prada You say once you take me with you I never go back Now I got a that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, in my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, in my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from.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 said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Banuma, da, Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, stop. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go. La première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Skyrock.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 C'est l'un des sons que vous retrouvez sur la triple compile. Allez là, entre mes mains, la triple compile. Planète Rap 2016, regardez, hein, en allant faire vos courses, vous la verrez un petit peu partout dans, dans tous les centres commerciaux avec dessus le beau logo Skyrock et le beau logo Planète Rap. Et en plus de la compile ce matin, on vous l'offre, hein, la compile toute la journée. Dans la roulette, il y a ça, voilà. Ça, c'est l'enceinte, la Monster Back Float. Elle est dans sa boîte, l'enceinte qu'on peut, euh, qu'on peut amener en vacances. Elle flotte euh, sur, euh, sur l'eau, elle vend sens 50 euros. Elle sera gagnée d'ici à 9h du mat dans la roulette. Le morning rapper RB qui se poursuit avec la New Yorkaise Alicia Kiss pour une common. Et Mustapha Jefferson, le son de Niska aussi, c'est juste avant 7h30. Vita, son nouveau hit avec Joel. Ça les dérange, le nouveau single de Vita Fit disponible. Wesh yo Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnais tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant showroomprivé.com présente Ce joli sac à main, livré tout de suite demain Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle Il sera accompagné d'un petit déshabillé Elle est livrée vite fait avec showroom privé Les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures C'est le service demain chez vous de showroomprivé.com il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. Du rap, du rap et du RB. Skyrock, 6h-9h sur Skyrock. Le morning rap et R&B. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, yeah. We ain't satisfied. I could love you all occasion. avec Mustapha Jefferson. Il est presque 7h29. On est mercredi matin déjà le milieu de semaine. J'espère que vous avez réussi à passer une bonne nuit malgré la chaleur. Jamais Skyrock ne vous a passé autant de musique. Dès le matin, c'est le morning rap R&B, c'est le rencard à pas louper tous les matins sur Skyrock 6h 9h avec tous les sons de l'été, tous les sons des vacances, les Fifth Harmony en prépare. MHD et Florida aussi à écouter dans pas très longtemps. Et là, c'est parti, on fait un point sur l'actu et le sport. Amy, on y va Ouais, bah ouais. On attaque avec le temps Bah, c'est pas terrible le temps aujourd'hui. Enfin, si, ça va, c'est encore bien, mais c'est un peu moins bien qu'hier. Le soleil va rester bien visible une bonne partie de la journée, mais ça va se couvrir, notamment du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine, avec de la grêle prévue en Bourgogne et en Champagne-Ardenne, des orages aussi. Deux départements sont toujours en alerte canicule, l'Allier et le Puy-de-Dôme. Les températures ce matin, 15 degrés à Avignon, 17 à Brest, 18 à Montpellier, 19 à Lyon et à Strasbourg. 20 à Marseille et à Alençon, 21 à Lille et à Rouen et 24 à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 24 à Cherbourg, 26 à Périgueux, 28 à Marseille et à Orléans, 29 à Beauvais, 30 à Lille, 31 euh, à Paris, 34 à Reims, 36 à Lyon et 37 du côté de Metz. La pollution, là aussi on est en alerte par endroit, la qualité de l'air est très mauvaise, les indices sont compris partout entre 6 et 7, ça monte même à 8 sur Orléans. Il y a l'horoscope de l'amour à pas louper dans moins de 20 minutes et là c'est parti pour l'actu. Les 5 personnes toujours en garde à vue après l'attentat de Nice jeudi soir qui a coûté la vie à 84 personnes. L'un des individus entendus a vu sa garde à vue prolongée au-delà de 4 jours, une décision qui ne peut être prise qu'en matière d'antiterrorisme. Rihanna a eu une pensée hier lors de son concert à Lyon. Elle a invité le public de Skyrock à sortir les téléphones et les drapeaux avant de dédier aux victimes son tube Diamonds. Nuit blanche pour les députés, l'état d'urgence a finalement été prolongé pour 6 mois jusqu'au début de l'année prochaine. La loi a été largement adoptée, les perquisitions administratives sont bel et bien de retour, la collecte des données informatiques est désormais autorisée. Cela concerne aussi bien les ordinateurs que les téléphones. Le texte va désormais être soumis dans la journée aux sénateurs. Scène de chaos euh, hier soir à la gare du Nord à Paris en pleine canicule. Le trafic a été totalement interrompu pendant 4 heures en raison d'un incendie. La reprise a été progressive dans la nuit. Des milliers de passagers sont restés sur le carreau. L'incendie s'est produit à Saint-Denis en région parisienne. 15 000 personnes ont dû être évacuées des trains. La SNCF dénonce un acte de malveillance. Une plainte va être déposée. Il y a des retards ce matin sur la ligne B du RER e et 5 ont été euh, annulés. Un forcené maîtrisé hier soir par le GIGN dans un hôtel de Bolène dans le Vaucluse. L'individu s'est retranché dans l'établissement en début d'après-midi. Il était armé d'un couteau. Ses motivations euh, ne semblaient pas très claires. La gendarmerie serait d'abord allée sur place car l'homme refusait de payer sa chambre. Les forces de l'ordre l'ont finalement interpellé avant de le placer en garde à vue. Du sport et du foot avec un dernier match de préparation décevant pour l'AS Monaco. Les hommes du Rocher ont chuté contre le Zénith Saint-Pétersbourg 3 buts à 1. La prochaine rencontre est prévue mercredi prochain. à Monaco Monaco jouera dans le cadre de la 3, enfin, du troisième tour de qualification de la Champions League à euh, Fenerbahçe. Et puis l'actualité des transferts qui s'accélère, les discussions ont enfin débuté entre Manchester et la Juve au sujet du cas Pogba. Euh, c'est à coup sûr le gros gros dos du moment. Les Mancuniens ont fait une première offre officielle à 101 millions d'euros, un montant qui ferait déjà de Pogboom et eh bien le transfert le plus cher de l'histoire du foot. La Juve euh, pourrait faire une contre-proposition à 120 millions d'euros dans les prochains jours. Ce qui est certain pour l'instant, c'est que le milieu de terrain a clairement annoncé à ses dirigeant euh, qu'il souhaitait quitter la vieille dame. Fin de non-recevoir de Naples pour Higuain. Le Napoli et la Juve n'ont pas réussi à se mettre d'accord. La direction annonce qu'aucun club n'a souhaité payer la clause libératoire de l'attaquant estimée à 94 millions d'euros. Et puis Marseille qui tente de se refaire une santé financière afin de se vendre plus facilement. L'OM est à la recherche de recrues pas trop coûteuses hein, et de joueurs en fin de contrat. Euh, du coup, des discussions ont commencé avec Stéphane Cessignon, l'ancien parisien de 32 ans et libre de tout contrat après trois saisons passées à West Bromwich. Ok, bah si vous savez jouer au foot, hein, euh, <laughs> ou tripoter un peu le ballon, envoyer votre CV à l'OM. Ah, ça peut marcher là, en ce moment il y a moyen. Ils ont vendu tout le monde alors. ok, ça marche. On te retrouve euh, tout à l'heure, Rémi. À tout à l'heure. Pour l'actu et pour le sport et le morning rap RB qui se poursuit. Les Fifth Harmony tout de suite avec Work From Home et MHD derrière Maman J'ai Mal sur Skyrock.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 J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Hein. Il a fait super chaud encore sur euh, toute la France. J'ai vu sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux cette nuit à avoir été violés par euh, des moustiques. Et puis on continue à dormir, euh, même quand il fait chaud, à dormir avec la couette quand il fait 30 degrés en tout cas. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Mercredi, milieu de semaine, vous avez fait le plus dur. Hein. Le week-end qui va commencer à se rapprocher. Le morning rapper R&B qui se poursuit 3 heures de son tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. La chanson du Panda, designer en prépa. I got broads in Atlanta, just at the in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey on the hand. Ma beauté de Maître Gims et votre horoscope de l'amour aussi à retrouver dans 51 secondes. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ah ils en ont un. Lidl, mais quoi du caractère Et un coulommier qui en a aussi, hein Pour seulement 1,89€ les 350 grammes Du coulommier de caractère à 1,89€ chez Lidl C'est le même prix partout Oui, le même, partout en France Face à ce coulommier saveur de l'année 2016, patron-nous au mieux On coule C'est ça, on coule au mieux Tu es mal, hein Très mal Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr 23% de matière grasse sur produits finis, 5,40€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 26 juillet. Pour votre santé, bougez plus. ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Mercredi matin, le 20 juillet, 7h47, c'est parti pour votre horoscope de l'amour juste avant d'écouter Designer et Maître Gim, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les Sagittaires et les Verseaux qui devront faire face à une vilaine manipulatrice. 1 sur 5 Bélier et Capricorne et peut-être un petit décalage entre vos paroles et vos actes. Il faudra travailler là-dessus. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les Taureaux et pour les Gémeaux, pas le moment d'aller tenter des, des choses hors du commun. Gardez votre calme. 3 sur 5 de puissance amoureuse Balance et Poisson et le Summer Game qui pourrait tourner à votre avantage. 4 sur 5 de puissance amoureuse, Cancer et Vierge avec des préliminaires torrides qui vont booster vos sens. Et enfin, les Lions et les Scorpions qui auront tout ce qu'il faut pour être sexy et attirant aux yeux des autres. Les Lions et les Scorpions avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le Morning Rap R&B qui continue avec la chanson du Panda maintenant. On y va tout de suite Designer et Maître Gims aussi avec ma beauté sur Skyrock. clubs in the Just at the lean the family. Credit cards and the scams, Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you bandit killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it panda? Package full, Danny, selling ball, candy. Man, i the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning shit, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to let shoot. They be acting rent, I know be clapping shoot. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, why is he killing no comma? Pop a perk, I got stunning gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the counter. Paroli is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bitches pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No killers pull off in the end baby. CTD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby trending. Chop the dawn, doing business in the rape, doing the fluent, I'm doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit. We killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted Dodie in the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is he planning? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. tu, l'as découvert sur Skyrock. Rap et R&B. R&B. 6h, 9h sur Skyrock.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 Planète Rap 2016, la compile à avoir pour l'été. Vous la trouvez un petit peu partout en France. Hein. Regardez dans les grandes surfaces, vous verrez dessus le beau logo Skyrock et le beau logo Planète Rap. On vous l'offre ce matin. La compile, il y a ça aussi à gagner. L'enceinte Monster Backfloat, 150 euros. L'enceinte à avoir pour euh, l'été, pour les vacances, tout ça. C'est cadeau, la roulette de l'été. On va la préparer, hein, la toute première de la matinée. Vous avez envie de tenter le coup. Allez-y maintenant à vous envoyer roulette au 7 20 20. Il y aura un premier tirage en direct d'ici à 9h du mat. Morning Rapper NB qui se poursuit. Mike Posner en prépa avec avec Tokyo Nibiza, Vita et Joule également avec euh, Salé Dérange sur Skyrock. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planète Rap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé. Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Tips Harmony. Skyrock Radio. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, Roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Alonso Va te dépouiller, ça y est, C'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sous son Elle provoque des batailles. Alonso, nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Pas de mystère, mystère autour. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez Com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, il me l'a envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. 6h-9h sur Skyrock. C'est reparti, Joule en nouveauté maintenant sur Skyrock à 7h58. Joule avec mon bijou et Mike Posner comme promis pour Aito et Ibiza sur Skyrock. non. Oh mon bijou, oui, viens faire un bisou, je sers. Tu moi quoi tu à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Hein. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou. Je fou toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou oh, oh. Dans mon bijou oh, T'es mon bijou. Je fou toi, je veux mon bisou. matin. Bonjour, bon réveil, bonne matinée à vous tous. J'espère que la nuit a été bonne hein, malgré euh, la chaleur sur toute la France. Et le Morning Rap R&B, votre encart tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h avec tous les sons de l'été, tous les sons des vacances. Jamais Skyrock ne vous a passé autant de sons dès le matin. On prépare Mike Posner avec Aito Capellini Bizarre. Un classique de John Legend aussi avec All of Me, tout ça juste après. L'actu et le sport. Rémi, c'est parti, on y va, on attaque avec le temps. Eh ben, le temps, ça se gâte un petit peu quand même aujourd'hui. Le soleil reste bien visible une bonne partie de la journée. Mais, mais, mais, ça sera un petit peu plus couvert d'ici euh, la fin d'après-midi, notamment euh, du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine, avec de la grêle et des orages prévus en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. Euh, deux départements sont toujours en alerte canicule, l'Allier et le Puy-de-Dôme. Les températures ce matin, 15 degrés à Cherbourg, 17 à Nîmes, 18 à Rennes et à Nantes, 19 à Lyon, 20 à Marseille et au Mans, 21 à Lille, 22 à Nice, 24 à Paris. Dans l'après-midi, il fera 23 à La 25 à Bordeaux, 27 à Caen, 27 également à Montpeu, à Marseille, 29 à Toulouse, 30 à Paris, 31 à Lille, 34 à Troyes, 36 à Lyon et 37 du côté de Saint-Etienne. La pollution est là aussi, on est en alerte par endroit, la qualité de l'air est très mauvaise, les indices sont compris partout entre 6 et 7, ça monte même à 8 sur Orléans. Rihanna déplace par 5 à gagner en ce euh, mercredi matin pour le concert à Lille, on en reparle dans quelques minutes et là c'est parti pour l'actu. Ouais, et grosse tension cette nuit dans un quartier de Beaumont-sur-Oise en région parisienne, des incidents ont éclaté après la mort d'un jeune homme de 24 ans. Adama c'était son prénom, a fait un malaise cardiaque alors que les autorités étaient en train de l'interpeller. Un important dispositif de sécurité a été déployé sur place et un hélicoptère a survolé la ville pendant plusieurs heures. L'hypothèse du coup de sang privilégiée dans l'agression qui s'est produite hier dans un village vacances des Hautes-Alpes. Une mère et ses trois filles de 8, 10 et 13 ans ont été poignardées par un autre vacancier. Les quatre victimes sont désormais hors de danger. L'agresseur originaire des Yvelines est en garde à vue. et Ses motivations sont très floues. Le parquet de Gap a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. Un force sonné maîtrisé hier soir par le GIGN dans un hôtel de Bolène dans le Vaucluse. L'individu euh, s'est retranché dans l'établissement en début d'après-midi. Il était armé d'un couteau et ses motivations ne semblaient pas très claires. La gendarmerie serait d'abord allée sur place car l'homme refusait de payer sa chambre. Les forces de l'ordre l'ont finalement interpellé avant de le placer en garde à vue. La mort de deux soldats français en Libye. Ils ont été tués dimanche. L'hélicoptère qui les transportait a été euh, abattu euh, par une milice de Benghazi. Le ministre de la Défense a refusé de commenter cette information classée en théorie secrète Défense. Les forces spéciales françaises ont été déployées sur place au printemps dernier dans la plus grande discrétion. La suite de la grande boucle aujourd'hui avec la 17e étape. Hier, euh, tout le monde s'est reposé un petit peu pour prendre de, des forces. Le départ, par contre, se fera sans Marc Cavendish. Et oui, le vainqueur britannique de quatre étapes sur le Tour préfère s'économiser pour les Jeux Olympiques de Rio. Il jette donc l'éponge. Les coureurs s'élanceront de Berne en Suisse pour arriver à Fino et Mosson, soit un parcours de 184 km. Et puis une petite info à prendre avec prudence, mais qui va donner le sourire aux fans de basket ce matin. Ce week-end est prévu, vous le savez certainement, le fameux Quai 54, hein, qui est le rendez-vous urbain du basket annuel à Paris. Eh bien, ce n'est pas encore certain, mais la star Kobe Bryant pourrait être sur place. L'ex-basketteur a pris sa retraite il y a quelques semaines après une très très longue carrière euh, qui a été notamment euh, ponctuée euh, par de grosses performances chez les Lakers de Los Angeles. Toi, par contre, Rémi, au niveau des pertes, va falloir. Ah ouais, tu ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, voilà. Je suis chaud, la Grinta. <laughs> Je sais pas, ouais, bon, ok, la Grinta, alors on la garde, ça marche.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 Tout de suite, c'est euh, Stress Out, c'est SCH derrière avec Allo Moment sur Skyrock. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time day Rap et R&B. Non-stop. Skyrock. Skyrock. Non-stop music. Oh non. Ah Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. ça, va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin de Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, allô je crois que t'as besoin, je crois que t'as besoin. Allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre super dur, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, alors maman, je prends que t'as besoin, je prends ta t'as pas, repos, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? Il sera en tournée Skyrock dans toute la France à la rentrée. CH le Marseillais sur Skyrock avec Allo Maman. Il est 8h17 mercredi matin. Elle aussi est en tournée Skyrock actuellement sur une grande partie de la France. Hein. Elle a fait Lyon et hier. Elle sera samedi soir du côté de Lille. Et le 30 euh, juillet au Stade de France à Paris-Saint-Denis, trois concerts Skyrock. C'est Rihanna. Riri, Rihanna hier soir à Lyon, c'était un truc de dingue. Même Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, il a envoyé un tweet pour dire qu'il avait kiffé le, le concert. Jean-Michel Aulas qui kiffe euh, les concerts Skyrock, ça fait plaisir. Et donc euh, voilà, Rihanna, il y a des places à choper pour euh, le prochain concert, ça sera samedi soir au stade Pierre mauroy à Villeneuve d'Ascq. Attention, préparez-vous dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna. Vous envoyez Rihanna au 7 20 20, vous repartez avec vos places par 5. Il y a déjà 5 places qui sont tombées. C'était en tout début de matinée, tout à l'heure entre 6h et 7h, c'est tombé pour Kelly Tourcoing. Alors est-ce que ça va retomber avant 8h30. Peut-être. Riri, on l'écoute tout de suite. Avec Calvin Harris, This is what you came for. Et donc vous avez compris, hein, si derrière il y a un deuxième titre de Rihanna, vous laissez Rihanna au 7-20-20 et ses 5 places pour la tournée Skyrock de Rihanna. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coup d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, si je vous dis, l'Asie est à nos portes. Je te réponds, arrête de faire des chichis. Ah oui, mais justement, en ce moment chez Lidl, ils font pas de chichis. Hein. La boîte de litchi de 255 grammes est à 99 centimes. Moins d'un euro la boîte de litchi chez Lidl C'est pas vrai. Ah chichi, c'est le vrai prix patron. 99 centimes. Et des litchis euh, pelés et dénoyautés, hein. Comme nous, quoi. On est mal, hein. Ah oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 3,88€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Midas a 40 ans. Super Eh bien, Midas, euh, vous faites quoi pour moi Il faut que je change mes plaquettes de frein. On vous gâte. Bien Dites-moi plus Jusqu'au 23 juillet, Midas vous offre moins 40% sur les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein Mais c'est mieux que bien 40 ans 40%. 40 ans le bel âge. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie Rumeur Complot Prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge peut-être Les enfants qui prennent du temps mais du coup, avez-vous pensé au CNED Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connecté à votre avenir. Du rap, et du RB. watching her, but she's looking at you. avant les radios. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling numéro 1 des ventes de son en France. 8h28 mercredi matin. Plein de courage pour le taf. Hein. Il y a euh, Benoît du 95 qui nous a envoyé un tweet pour nous dire qu'il y avait euh, pas mal de monde dans le RER e alors qu'on est en plein été. Donc voilà, bah, courage. Courage à vous tous. Mercredi milieu de semaine, vous avez fait le plus dur. Le Morning Rap NB Nouvelle émission, nouveau rencard. Tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. Du son et des cadeaux. Des cadeaux avec ce matin la triple compile Planète Rap 2016. Ici, la compile plus l'enceinte, la montre. Backflow. Voilà, je l'attrape. L'enceinte et la compile, c'est dans la roulette. Préparez-vous, on va donner un top inscription en direct dans moins d'un quart d'heure. Du son aussi. Vita avec Jules, la rencontre, ça les dérange. Le son à Garden Soul de l'été aussi, Ken Jones avec Don't Mind. Et là, c'est parti pour l'actuel sport. On va savoir tout ce qui se passe grâce à toi. Bah ouais. Rémi, on débute avec des nouvelles du temps. Eh ben, des nouvelles du temps qui se gâtent un petit peu. Voilà, le soleil reste bien visible aujourd'hui, mais ça va se couvrir du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine. Des orages prévus ce matin, notamment euh, sur la, sur la Bretagne, et puis de la grêle prévue cet après-midi en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. Deux départements toujours en alerte canicule, l'Allier et le Puy-de-Dôme. Les températures ce matin, 15 degrés à Avignon, 17 à Brest, 18 à Montpellier, 19 à Lyon et à Strasbourg, 20 à Marseille et à Alençon, 21 à Lille et à Rouen, 24 à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 22 sur la plage de l'île Dieu, 24 à Saint-Malo et à Lacano, 25 sur la serviette à Etretat et sur Mimizan, 25 les pieds dans l'eau à Argelès, 28 sur le sable de Saint-Tropez et 30 du côté de Porto Vecchio en Corse. La pollution, et là aussi on est en alerte par endroit, la qualité de l'air est très mauvaise ce matin. Les indices sont compris entre 6 et 7, ça monte même à 8 sur Orléans. L'horoscope de l'amour a pas loupé dans moins de 20 minutes et là on y va pour l'actu. Et la galère hier soir en Gare du Nord à Paris en pleine canicule. Le trafic a été totalement interrompu pendant 4 heures en raison d'un incendie. La reprise a été progressive dans la nuit. Des milliers de passagers sont restés sur le carreau. L'incident s'est produit à Saint-Denis en région parisienne et 15 000 personnes ont dû être évacuées des trains. La SNCF dénonce un acte de malveillance. Une plainte va être déposée. Attention, ce matin, bah, du coup, je rebondis aussi sur le message que tu as envoyé, Benoît. Et en effet, il y a des retards sur la ligne B du RER, e ce qui provoque bah, forcément un afflux de passagers. 5 Eurostars ont été annulé. Donc faites attention si vous devez prendre les transports en commun ce matin euh, sur euh, la région Île-de-France. Cinq personnes toujours en garde à vue après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes jeudi soir. L'un des individus entendus a vu sa garde à vue prolongée au-delà de quatre jours. Une décision qui ne peut être prise qu'en matière d'antiterrorisme. Rihanna a eu une petite pensée hier lors de son concert à Lyon. Elle a invité le public de Skyrock à sortir les téléphones et les drapeaux avant de dédier aux victimes son tube euh, planétaire Diamonds. 7h30 de débat dans un climat houleux. L'état d'urgence a finalement été prolongé pour 6 mois jusqu'au début de l'année prochaine. Le texte a été largement adopté par les députés qui sont d'ailleurs pas mal embrouillés. Ils étaient 300 présents cette nuit, ce qui est excessivement rare. Les perquisitions administratives sont bel et bien de retour. La collecte des données informatiques est désormais autorisée. Cela concerne aussi bien les ordinateurs que les téléphones. Le texte va désormais être soumis dans la journée au Sénat. Les députés qui auront eu du pain sur la planche cette semaine, après quelques heures de repos, ils seront de retour dans l'hémicycle tout à l'heure pour euh, adopter la loi travail. Le gouvernement pourrait avoir recours au 49-3 pour passer en force. Ce serait la troisième fois en quelques mois. Il faut faire en sorte que Donald Trump ne mette jamais les pieds dans le bureau ovale. C'est ce qu'a déclaré cette nuit Hillary Clinton. La démocrate a réagi à l'investiture officielle du milliardaire pour le camp républicain. Il a sans surprise été désigné candidat par son parti cette nuit à Cleveland. Du sport et du foot avec un dernier match de préparation décevant pour la S Monaco. Les hommes du Rocher ont dominé le match mais ont finalement chuté contre le Zénith Saint-Pétersbourg 3 buts 1. La prochaine rencontre est prévue mercredi prochain. On ne joue plus. Monaco jouera dans le cadre du troisième tour de qualification de la euh, Champions League à Fenerbahce. Et puis la suite de la grande boucle aujourd'hui avec la 17e étape. Un départ qui sera donné, mais sans Marc Cavendish. Le vainqueur britannique de 4 étapes sur le tour préfère s'économiser pour les Jeux Olympiques de Rio. En gros, il jette l'éponge. Les coureurs s'élanceront de Berne en Suisse pour arriver à Fino et Mosson, soit un parcours de 184 km. On rappelle que Cavendish avait dit au début du Tour de France qu'il ira au bout parce qu'il respectait l'épreuve. Voilà, qui, bah n'abandonnerait pas pour les Jeux Olympiques. Merci Marc Cavendish <laughs> pour euh, cette belle déclaration. Toi, ami, on va te retrouver demain matin. Tu seras là au taquet pour l'actu et pour le sport. À demain, bonne journée à tous. À toi aussi, le morning Rapper Envy qui se poursuit. Vita et Jules tout de suite. Ça allait déranger Ken Jones, aussi le gros son raga soul de l'été avec Don't Mine. c'est vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'ils pensent sur l'entour. Nous on marche à la parole, je sais les dérange, je sais les dérange, qu'ils pensent sur l'entour. On en a rien à foutre. Pas de, pas pas bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. que ça les dérange, que ça les dérange. J'aime qui passe au dos Nous on marche à la parole. que ça les dérange, que ça les dérange. J'aime qui passe au monde. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre on va d'où on vient Où on va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Je que ça les dérange, je que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Yeah. Skyrock. Skyrock. Hola. Hola, non. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. that I wanna teach. I'ma show you that where you from, No matter to me, to me.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 African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da.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 And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me.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 C'est Ken Jones avec Don't Mine Premier sur les nouveautés, c'est Skyrock. De son tout frais à écouter maintenant. Le nouveau Major Laser, c'est Boom et Zao avec MHD aussi pour laisser les Kumas sur Skyrock. time. Baby got ass like a trunk.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 Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a problem. Whoa. Fuck niggas hate real niggas get money. Get money all motherfuckers dead.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 Pourquoi verbaliser L'ambiance est Il est 9h moins le quart. Laissez les Kuma Zao sur Skyrock en nouveauté avec euh, avec MHD, le Morning rapper R&B qui se poursuit en ce mercredi matin Florida avec Maya Il y a aussi euh, l'horoscope de l'amour en prépa dans moins d'une minute et puis euh, la roulette, on y va. Top inscription, c'est parti dans la roulette. Vous repartez avec la Monster Back Float, la fameuse enceinte d'une valeur de 150 euros. On vous l'offre avec la triple compile Planet Rap 2016. Allez-y maintenant hein, pour vous inscrire. Vous envoyez roulette au 7 20 20. Vous avez quelques secondes hein, pour tenter le coup quelques minutes minutes pour vous inscrire roulette au 7 20 20 et la roulette vous la stopper en direct dans moins de 10 minutes. Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce grand prix de moto. Oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée Eh bien Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés. Sinon, désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. On est le mercredi 20 juillet, juste avant d'écouter Florida et Jules, c'est l'heure de votre horoscope de l'amour. Il est 8h46 et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les Sagittaires et pour les versos qui devront faire face à une vilaine manipulatrice. 1 sur 5 Bélier et Capricorne avec peut-être un petit décalage entre vos paroles et vos actes. À vous de travailler là-dessus. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les Taureaux et pour les Gémeaux. Pas le moment d'aller tenter des choses hors du commun. Gardez votre calme. 3 sur 5 pour les Balances et pour les Poissons et le Summer Game qui pourrait tourner à votre avantage. 4 sur 5 de puissance amoureuse, cancer et vierge avec des préliminaires torrides qui vont booster vos sens. Et enfin, les lions et les scorpions qui auront tout ce qu'il faut pour être sexy et attirant aux yeux des autres.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 C'est Jojo Joule sur Skyrock. Rappé RB non-stop. Je rêve de thunes les auditeurs de Skyrock, le morning rapper R&B, c'était Jules avec Emotion, le 9-12 de l'été en prépa. Maxime, attention, attention, tu as peut-être du lourd pour attaquer l'émission. Ah, ah il y a... Rihanna et Drake pour Work. Et attention, on vous rappelle que tout au long de la journée, si vous entendez deux titres de Rihanna à la suite sur l'antenne, ce sera 5 places pour vous pour aller la voir en concert Skyrock à Lille samedi soir. Un Rihanna, peut-être un deuxième après. Ouais, mais c'est le début de ton émission, tu vas pas en passer deux à la suite. Bah, on euh, on sait jamais, hein, tu sais. Euh, tu vois, aujourd'hui j'ai 5 sur 5 à l'horoscope, je suis super chaud. Peut-être que je peux offrir tout ça au début de l'émission. D'accord, <laughs> d'entrée direct, cache comme ça. Bon, euh, Rihanna qui a tout déchiré à Lyon hier soir. Et peut-être des places pour Lille avec toi, Maxime, dans quelques minutes. Et là, c'est parti, on fait tourner. Exactement. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Ouais, Mathieu. Oui. Oui, Mathieu Dévreux, 29 piges. Bienvenue à toi, Mathieu. Bonjour tout le monde. Ça va Mathieu Bonjour Rock, ça va. Ça, va, ça fait quoi Toi ça bosse, euh, toi t'as la voix du mec qui bosse. Ah, ouais ouais. <laughs> je, suis chauffeur poids lourd. Ok, ok. Ah, dans le camion là en ce moment Dans le camion en ce moment. Tu connais la tradition, hein, juste après la roulette, faudra nous mettre un petit coup de klaxon. Ça marche. <laughs> Quand tu veux, Mathieu, c'est parti. La roulette à l'intérieur, la compile, la Monster Backfloat. Il y a aussi la compile, la triple compile Planet Rap 2016. Et l'enceinte, la Monster Backfloat. Voilà, il y a tous les cadeaux entre mes mains. Faut crier stop quand tu veux. Quand tu veux, Mathieu. Ah, on a eu des beaux stops ces derniers jours, mais alors le tien au top. Mathieu, et eh bien pour toi, t'as euh, la triple compile. Voilà, on te la sort. Planète Rap 2016, t'as tous les sons de Skyrock à l'intérieur, hein, la compile euh, qui, cartonne. Il y a trois ah. CD dedans. Et puis l'enceinte aussi, voilà, entre mes mains. Merci Skyrock, c'est super sympa, merci. On te fait un paquet cadeau et on t'envoie tout ça à la maison à Évreux. Ça marche, merci beaucoup, merci Sky. Un petit coup de klaxon Ouais, il est pas fort <laughs> <laughs> Il est pas très fort celui-là. Ouais, ouais, mais bon, ça va quand même. On, l'a eu, on est content. Bon, bien bientôt. à bientôt. Ciao Mathieu. Merci beaucoup, bonne journée. Toi aussi, ciao, ciao. Et puis la roulette, elle retournera tout à l'heure dans la matinée avec Maxime pour vous inscrire. Vous envoyez roulette au 7 20 20. showroomprivé.com présente Ce joli sac à main, livré tout de suite demain Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle Il sera accompagné d'un petit déshabillé Elle est livrée vite fait avec showroom privé Les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures C'est le service demain chez vous de Showroom il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Midas à 40 ans. Super Eh bien, Midas, euh, vous faites quoi pour moi il faut que je change mes plaquettes de frein. On vous gâte. Bien. Dites-moi plus. Jusqu'au 23 juillet, Midas vous offre moins 40% sur les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein, mais c'est mieux que bien. 40 ans, 40%. 40 ans, le bel âge. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Le morning rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Yeah, Morning Rap R&B, on termine l'émission avec euh, Black M, la nuit porte-conseil juste derrière le 9-12 avec Maxime. Attention, il y aura un titre de Rihanna, peut-être un deuxième derrière. Préparez-vous un hein, Rihanna au 7-20-20 si on vous passe deux titres pour aller voir Rihanna en concert Skyrock à Lille. J'ai vu et j'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. j'ai cogité toute la nuit Et j'ai cogité toute la nuit Et j'en ai fait le tour de ma vie Et j'ai cogité toute la nuit Entrer dans ma vie, j'ai vu la passion. La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté c'est bien, mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que t'avoues. J'ai beau faire le dur, mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravoure. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. Ce soir je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai Turn it up. Rap and R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop. Work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my tat, tat, tat, tat. Drive me, I desert you. No time to have you learn. the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen. wake up and Ellen, nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's how me get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got is trying to end me off. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up there, work, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da. So me that wah wah wah wah wah. When you walk out, la la la la la la. When the cat from my tur tur tur tur. Mm-hmm. Work work work work work work. Mm-hmm. Rap and R and B non-stop. Non-stop. Non-stop. Skyrock. Skyrock. Skyrock. dois te laisser là, je dois faire des places pour ton concert. Thank you. Ouais, pas de problème, t'inquiète. Rihanna à l'instant sur Skyrock et au téléphone nous avons quelqu'un, il s'agit de la jolie Pascaline, Pascaline à Tully dans la Somme, allo allo. Oui bonjour Ça va bien euh, Pascaline Oui vous Bah euh, tranquille, tu t'es levé bien bientôt pour bien écouter Skyrock et qu'as-tu entendu Rihanna, Pondre et Drake euh, Work. Et ouais, et c'est gagné, ça veut dire 5 places pour toi pour aller la voir du côté de Lille, c'est samedi soir avec Skyrock bah, tu les as mérités. <laughs> Merci beaucoup. Ça marche Pascaline, je te fais un gros gros gros bisou, je te souhaite une bonne journée euh, petite lefto. Merci à vous aussi. Salut Pascaline de Tully. Et le son de Skyrock c'est reparti maintenant, un un non-stop, soprano, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en lieu.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 On vous souhaite une bonne journée mercredi 20 juillet 2016 avec euh, le son de Drake à l'instant One Dance sur Skyrock, rap R&B non-stop toute la matinée. Il peut se passer euh, plein plein de choses entre 9h et midi. Déjà plein de sons écoutés. Designer Panda, c'est le prochain. Il y aura la roulette de Skyrock à faire tourner avec votre enceinte à 150 euros dedans plus la compil Planet Rap 2016. Et à tout moment peut-être deux titres de Rihanna. Pour partir avec 5 places pour aller la voir en concert du côté de Lille, c'est le programme pour ce matin. On en reparle très très vite. Voici Designer Panda sur Skyrock et PNL juste après, je suis que la famille. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Vous, les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas la vie d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves C'est facile. Tu peux te mettre au sport changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle. Tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. American Nightmare 3. Élection, malheur à qui voudrait l'arrêter. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. American Nightmare 3, élection, votée à balles réelles, actuellement au cinéma avec Skyrock. En ce moment chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des boches Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare. Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 6 août dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Mais qui vous aime en secret Un voisin Un vieux copain Caché au 71 777. Un gamin Le bel inconnu du train Envoyé, caché CAC HER au 71 777. Nos experts vous diront tout de vos amours cachés. Caché au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. C'est pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. to lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. way and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you bandit killers understand me. I got broads in the land, twisted with me and the fan. Credit cards and the scams, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a family, Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it bandit? Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit, hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, trips to Dublin shit, sipping fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to let shoot. They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling myself in the finest shoot. I got plenty of off at Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you you make you a lot of money. Those killers pull off in the end, baby. CTD pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby be trending. Chop the dawn, doing business and the rape, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. The nigga pull up your bandit killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards and the scams, <laughs> hitting the links in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the match like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, panda, Skyrock. On voyage m'en pas les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le scène Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père, t'entends Dans du PNL Dans le ou dans ville on vie La jungle elle s'envoie ravie Et j'ai mes affaires Du sucre dans ma bouche amère La mif sous un soleil plein Tu touches, on touche le salaire quoi on fait ce qu'on peut droit reste chien, toi reste en chien Majeur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je que sur une plaquette taille je sais pas pourquoi je déraille. Deux, trois millions, cette mois là juste pour quitter la terre. Je fais plus ta gare, que se fait le rap faire L'odeur de la mer, je sens qu'il est temps de se refaire. Je suis bien chez père, je rattrape les années en l'air. J'aime son accent, j'aime la vie en vrai. Je prends ton temps, je réfléchis après. J'ai souri à la merde, souri à l'envers, sans commentaire, en commentaire, en commentaire, en commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de l'autre de bois. Elle est sombre, elle est Ce soir, la lune rouge. Je pète véritable vers Dans ce de la monnaie, j'ai pas de mon, j'ai des sous. TTF et GTM, ça tes besoins. Même adresse, personne ne nous enquête. Personne ne nous Personne ne nous enquête. Dans, dans le vide, voir le monde en entier. Le monde en entier. Le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Je déraille on Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Rap et, R&B. Rap R&B. Rap et R&B. Rap et R&B non-stop. I worry about I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired. I know you're all. work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work.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 mes mes Genre J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à 100 TVA. je la connais. Non, je la connais. Mais je la connais. Car je la connais. Non. vous écoutez premier sur le rap, premier sur SCH avec euh, la version Skyrock de Je la connais à l'instant. On va rester à Marseille, on va découvrir le tout nouveau titre d'Alonso qui s'appelle Binta dans un instant sur Skyrock. Mais juste avant, faut que je vous parle de Skyrock Classics, l'émission de référence premier sur les classiques tous les dimanches soirs entre 18h et 20h. On se refait les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. En voici un Nelly Furtado et Timbaland sur Skyrock. C'est Promiscuous, c'est rap R&B non-stop toute la matinée. you don't Have a play about the choke. I was at a loss of words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try. Give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you. You seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it, but I'm tired of running. Let's walk for a minute promise to it. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey. I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you could handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team. So does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it If you were the girl, I know a place we can go. <laughs> what kind of girl do you take me for? can see you with my t-shirt on. I can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on. Bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freaky shit to say those things. I'm trying to get inside of your brain. See if you can work me the way you say. It's okay, it's alright. I got something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? She game MVP like Steve Nash Elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galant, en de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon pote, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout, on a de la nuit, c'est une du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes tasse, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes tasse, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I day when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Skyrock. Skyrock, premier sur le rap. ne veux pas que l'on porte. Je veux glisser dans ma ville sur un c'est tout le monde est stop. oui, j'ai de la, de la, oui, de, oui, de, dolande, dolande, oui, dog, on m'en demande en mode dollar, dollar, donnant, donnant. Yeah. Ça c'est ma